kaze murano makuru muri muri Kirundi ngira ku ngingo nkuru nkuru ziyagize abanyeshuri umunani baserukira abandi muri kaminuza y'u Burundi barirukanywe mu kiringo cy'umwaka umuyobozi w'iyo kaminuza akamenyesha ko yafatiye ku mahinyu ari mu ikete rirutse kurungirwa umukuru w'igihugu ubushikiranganje bw'umutekano bumenyesha ko igipolisi ivatikanije n'ikigobe bafashe muri aya mezi atatu y'igice cya mbere cy'umwaka ibiro birenga igihumbi n'amajana atanu by'ubutare butandukanye ibifungurwa bitandukanye n'ibindi bidandazwa bitwagwa mu nzira za magendo mu gihe bamwe mu barimyi b'ikabo bo mu ntara za karuzi na muyinga bidogera ingingo yo guhembwa rimwe mu kigo cya leta kijejwe iby'ikawa rfike bavuga ko iyo ngingo yumvikanywe ko n'abakorera muri icyo gisata Nabana cumi na batatu baramaze guhitanwa n'indwara zibaho gufungura nabi mu ntara ya Ruyigi umuyobozi w'ibiro bijejwe amagara y'abantu mu ntara akamesha ko agiye gutunganya inyigisho mu kibano ku bakenyezi bibungenze mu kanya n'inkuru imwe imwe ukwayo twari dusubiye guhikatse Ano makuru tuyahereye mu by'umutekano umuntu bivuga ko yari umusuma yibisha umupanga yarishwe arashwe n'umupolisi mu ijoro ryo kuwa kabiri rishiru wa gatatu muri katiye kibenga mu gisagara cya Bujumbura hari n'uwakomerekejwe n'umupolisi muri zone buterere Petero Nkurikiye avugira igipolisi akamenyesha ko abo basuma bafashwe bivuye ku makuru bahawe n'abanyagihugu uyu rero ukungene byagenze yari kumwe n'abandi basuma babiri bose hamwe bari batatu bafite n'ibipanga ni ba basuma rero basanzwe biba mu ijoro murabizi yuko kuva mu mpera z'umwaka uheze eh, muri kino gice turimo no muri kanyosha abo basuma babaye benshi aho bakomerekeje mbere n'abantu batari bake babategereye cyane cyane batashe mu ijoro bagira bashike ku mazu yabo cyangwa bakiri mu nzira bariko barataha bakabategera rero bakaba biba ibyo bafise ugombye kwanka bagasha banamutema n'ibyo bipanga kugira ngo batuzwe muri tuno duce nuko uko abanyagihugu babigizemo uruhara rudasanzwe mu guhereza amakuru abajejwe umutekano abapolisi aba rero batatu b'ejo babiri ntibafashwe kuko nabo babiri bacitse bariko bararonderwa kugira ngo bashikirizwe ubutungane uwo muntu ubwira afatwe n'amasasu y'abapolisi nuko ababwiye ko agiye kubereka aho basanzwe baba barara babika n'ibyo bipanga n'abandi bashobora kuba bari umuvugizi w'igipolisi akamenyesha ko uwo musirikare yari kumwe n'abakobwa babiri badandaza umubiri kuri hotel yitwa kwa mukono bafashwe ngo bakaba bari mu minwe y'igipolisi ku z'amatohoza avuga ko baba bapfuye amafaranga ibihumbi ijana n'ayo masasu ngo akaba n'umwe yahitanye amarita yarenga ibihumbi bitandatu ya kanyanga n'ayandi jana ya mudiringi inzoga zitemewe n'amategeko yarasheshwe ibikoresho byinshi bikoreshwa mu guhingura no mu kudandaza izo nzoga birafatwa ni mu w'igipolisi abo mu ntwaro n'ubutungane bakoze kuri bisa cyenda gushyika imwe y'ijoro ari kuri uyu wa gatatu ku mitumba ya Kizuka na kagongo muri komine n'intara ya rumonge uretse ko izo nzoga zibangamira amagara y'abantu opese indonasiye mani irakiza cyeje igipolisi mu ntara ya rumonge ashikiriza ko zihungabanya umutekano abantu batandatu mu bazigana bakababarizwa barizwa ibiro birenga igihumbi n'amajana atanu by'ubutare butandukanye bifungurwa bitandukanye n'ibindi bidandazwa bitwagwa mu nzira za magendo nibo byafashwe n'igipolisi gifatikanije n'ikigo OBR muri aya mezi atatu ya mbere y'umwaka wa n’indwi byashyikirijwe n'umushikiranganje w'umutekano kuri uyu wa kabiri aho yariko ashyikiriza byaranguwe n'ubushikiranganje arongoye kurikira arenga iyo mebunyoni umushikiranganje w'umutekano haranakozwe rero eh, n'isuzumwa ridateguje Eh, ku mipaka itandukanye y'u Burundi aho haba uruja n'uruza rw'abinjira n'abasohoka hakongera hakaba n'uruja n'uruza rw'ibidandazwa na cane cane rero hakorewe ku mipaka ya Kabarore Gasenyi na Ruhwa aho igipolisi cy'u Burundi cyakorana n'abari mu gihugu kijejwe kwegeranya amatungo ya leta OBR kugira ngo bashobore gusuzuma neza ingene urudandazo rwa magendo no kurya igituro biriko biragwanywa ni naho habonetse akaryo gufata ibitari bike biciye mu nzira za magendo bwabo butare burenga ibiro igihumbi n'amajana atanu imiduga itari mike yari ipakiye ibidandazwa vya magendo harimo amavuta harimo amata harimo ibifungurwa bitandukanye harimo inzoga amazi n'ibyambarwa biraheza birafatwa inkozi z'ikibi zifatwa n'igipolisi hanyuma bukeye kabiri ukazisanga mu ibarabara zarekuwe n'ubutungane canke zarekuwe na na parike zitandukanye ibyo birashika kandi turamaze kubibona biva rero ku mvo zibiri kimwe birashobora gushika inyamiramabi ntizegeranye ibikwiye kugira ngo abajejwe ubucamanza bashobore kuronka ifatiro kwagiriza no gukubita intaye mu gahanga uwo mubisha iyo nkozi y'ikibi ikigira eh, kabiri hari igihe mu bisata by'ubutungane eh, haba eh, mu bashingwamanza ba repubulika muri za parike canke mu masentare atandukanye bakora nabi tugasanga umuntu eh, w'inkozi y'ikibi ararekuwe kandi ibyankenerwa byose byo kumwagiriza bihari muri icyo gihe umuntu aba yakoze nabi ni nacyo gituma bene abo bantu baheza bagasubira bagafatwa bakongera bagakorerwa amadosiye neza hanyuma intahe igaheza igakora neza hisuzwa amategeko eh, no kuba babarekuye rero bidaciye mu mategeko nabo nyine baraheza bagahanwa n'amategeko ibyo turabikorana n'ubushikiranganji bujejwe ubutungane kandi ubu tugiye kubikorana rwose kuko twarabonye ko mu minsi iheze uburorero nk'ubwo bwagiye bugwirirana aho hari inkozi z'ikibi zitari nke zafashwe n'abajejwe igipolisi hama zisise mu maparike atandukanye zisise no mu masentara atandukanye zikarekurwa atamvo n'imwe ihari Muzi butungane kandi abagabo bane bo muri komine Kabarore barabaciriwe na sentare nkuru y’intare ya Kayanza gufungwa imyaka iri hagati y'ibiri na cumi hamwe n'ihadabu riri hagati y'imiliyoni zitanu na cumi na zitanu ni nyuma y'aho bafatanywe ku munsi wa mbere mu mihana yabo ubutari bwa Kortabunga n'ibiri ijana na babiri muri murabo abo eric ndikumana na antoine niyo nteze baciriwe gufungwa imyaka 5 itanu n'ihadabu y'imiliyoni 10 kubera badandaza ubutare bidaciye mu mategeko uwitwa philippe acirwa imyaka 10 cumi n'ihadabu y'imiliyoni 15 n'itanu sengiyumva gabriel acibwa gufungwa imyaka 2 n'igice ipigipiki yiwe irafatwa iba umutungo wa leta na munyororo w'imyaka mirongo ibiri hada buringana amafaranga miliyoni zibiri n’ibihumba amajana atanu hamwe n'indi ishingana n'ibihumbi amajana icenda ico nico gihano cyahawe apese nta karutimana Andre umupolisi yahagaritswe yagirizwa kuba yagombye kwiba aba yagombye kwiba ipikipiki abanje kwica abayiriko ntivyakunda sentare nkuru y’ibubanza yasomye urwo rubanza kuri uyu wa kane ikaba yategetse kandi ko uwo mupolisi gusubiza amafaranga angana umuriyoni n'ibihumbi amajana abiri na cumi n'indwi yasahuye abo yagomba agandagure tukaba tubibutsa ko mu mushikirizamanza yari yasabiye uwo mupolisi umunyororo w'imyaka mirongo ine n'indwi yadahu y'amafaranga amajana atanu na mirongo itanu n'indi ishingana miliyoni mirongo itatu inama Rwanda mu gisata cy'amagara y'abantu ubushikiranganje bw'amagara y'abantu burahamagarira abagwayi ba malaria kubo kwitwararika kwitura amavuriro abegereye kugira ngo bagwanye iyo ndwara yamaze kubikiza araheze kiringo cy'ukwezi ni kuva ku wa 13 z'ukwa gatatu no mwaka Dionise Nizgiyimana umuyobozi aceshwe umugambi w'igihugu wo kurwanya malaria yibusaba abagwayi ko imiti itangwa ku buntu muri kino gihe yabayikiza anamenyesha kandi ko atakuba atariko barakora bafadikanije hamwe basanzwe bafashanya nka OMS ni sefu n'ayandi mu byo bahereye ko ngo hariho gutunganya igitabo bita plan de riposte kugira ngo bahangane koko nico kiza kurikira Denise Dionize nizwe ni umuyobozi w'umugambi w'igihugu wo gwanya malaria muri iyo plan riposte harimo ibice byinshi gukingira ubwa mbere indwara ya malaria ikindi gice ni kuyivuza ikindi gice ni ukumenyesha abenegihugu eh, ukuntu bakwiye kwitwararika muri iki gihe cy'indwara ya malaria hakaba n'igice cyo kwikingira kijyanye no gukoresha imisegetera icyo yagenewe aho tuboneye yuko abantu baza ari benshi ku mavuriro ni ukuvuga ubushikiranganje bufatanije n'abajya bakora mu burere bw'ubuvuzi baciye bashyiraho icyo ukwita ekipe mobile izo ekipe rero zica zegera abenegihugu bari kure badashobora gushika ku mavuriro vyoroshe kugira babasahirize urwo rugendo babashobore kubavurira aho bari hanyuma nabo mufashanya abo twita partenaire bariyongereye murabona ko bafasha biboneka nk'ubuno babwira yuko hari imiti UNICEF imiti myinshi iheruka kuduhereza iyo miti yatanguye kuduga mu bure bw'ubuvuzi guhera ku munsi wa gatandatu hariho n'abandi basanzwe badufasha novuga nka World Vision hari imiti yaduhaye Fond Mondiale nayo nyene hari imiti igiye kuturungikira muri iyi minsi ifite agaciro k'imiliyoni zitatu n'ibihumbi bibiri by'amadolari unicef belgique nayo nyine hari imiti yaduhaye nawe mese yarazanye abahinga bwa mbere kugira dushobore gukora icyo gitabo navuze ya plan de kandi bashobore kudufasha no kujya ku rubuga kugira barabe ukuntu ibintu biri biragenda bace bafasha n'abariko barakorerayo nagoma ntera kamo abenegihugu hari abantu benshi ngira ngo batinya kujya kwivuza kwa muganga bibaza yuko iyo miti igugwa amahera muri iki gihe cyikiza n'imiti dutanga uh, ku buntu kandi kinagomba gutera akabo bene gihugu hari abantu basangira imiti ijya miti mugiye kuyisangira umuti baba baguhaye ntacu uhereza ngo ukumarire nujya wundi nyene ubutwaye nawe nyene ntacu umumarira kuko uwo muti uba utakwiye nico gituma nagomba ndabatera akamo yuko bakwiye kwitaba eh, amavuriro kugira baronke imiti ikwiye muri icyo gisata nyine abana barenga igihumbi barwaye indwara ziba gufungura nabi nibo bakurikiranwe mu bitaro n'amavuriro byo mu ntara ya Ruyigi muri aya mezi atatu ya mbere y'umwaka umuyobozi w'ibiro bijejwe amagara y'abantu mu ntara amenyesha ko abavyeyi b'abana babo imfungwa zidakwije ibyangombwa byo bivuye ku kutamenya bigatuma amagara yabo asinzikara anamesha ko hagiye gutanga inyigisho mu kibano ku bakenyezi bibungenze mu ruyigi twakura Jean Claude Nshimirimana ku bw'amakuru dukura mu biro bijejwe amagara y'abantu mu ntara ya ruyigi abana igihumbi n'ijana na mirongo itanu bari munsi y'imyaka itanu bakitswe n'amagara bivuye ku gufungura ibidakwije ibyangombwa by'umubiri nibo bakiriwe mu bitaro n'amavuriro mu mezi atatu ya mbere y'uyu mwaka muri abo ijana na cumi n'indwi bari basinzikaye cyane bavuriwe mu bitaro bongera bahabwa amata kuko atakindi na kimwe bari bagishoboye gufungura abasigaye igihumbi na mirongo itatu na batatu batari basinzikaye cyane bavuriwe ku mavuriro bongera bahabwa umusururu abapfuye bose hamwe muri iyo migwi ibiri mu ntumbero yo gukinga izo ndwara ziva ku gufungura nabi muganga Pierre Minani amenyesha ko batunganije igikorwa cyo kwigisha abakenzi bibungenze na bonsa ingene botegura ibifungurwa bikwije ibyangombwa by'umubiri bakoresheje ibyo basanzwe bimbura mu ngo zabo be n'ingene bogira isuku hakiyongera ko abakenzi bibungenze n'abosa ibihumbi bitanu n'ijana na mirongo itatu n'umunani jean claude nshimirimana mu ruyigi radiyo isanganiro jean claude nshimirimana turagukengurukiye mu bya politike ngo nta cyizere kihari ko inama y'abakuru b'ibihugu bigize akarere ka afurika y'ubuseruko yitezwe ku wa mu kwezi kwa gatanu ngo izotuma ibiganiro hagati y'abarundi bitera imbere bivugwa n'icegera cy'umukuru w'umugambwe sawa nyafurodebu leonse ngendakumana akabona ko bitagishoboka ko mu kwezi kwa gatandatu haba hashyizwe ko amasezerano nk'uko umuhuza yari yabivutse nta cyizere kinini dufise kubera ko biboneka neza ko ubutegetsi buhari bwamaze kwanka iyo nzira y'ibiganiro bugashira imbere inzira yo gukoresha inguvu biraboneka kuko igihe umuntu adakoresha inzira y'ibiganiro bihuza abo ibibazo byega bashobora kuja hamwe bakabitorera umuti ukaguma urondera abatari bo ngo muganire nta kindi uba uriko atari kubandanya inzira y'inguvu byaribonekeje kuva na mbere y'uko ubutegetsi butigeze bwifuza kwitaba ibyo biganiro icya kabiri gituma icyizere kiba gito ni uko iyo nama y'abakuru b'ibihugu yatangiwe kuvugwa mu kwezi kwa kabiri mu mpera z'ukwezi kwa kabiri iravugwa mu kwezi kwa gatatu iravugwa mu kwezi kwa kane ubu twumva ngo ikivugwa eh, mu kwezi kwa gatanu nta n'uwuzi ko niyaramuka ibaye iby'uburundi batazava babyihoza bakavuga ati abo barundi barananiranye nta kamaro k'u rwanda gato bata ku mwanya niba bagomba kuguma bahari ivomo ntihaba hagisigaye abantu biyumvira iby'igihugu biyumvira iby'abanyagihugu batiyumvira ibibanza barimo gusa batiyumvira amarongo bafise gusa nibaza ko abantu boza tukumvikana tukicara ushaka guma mu kibanza abona ko ariho afite ineza yiwe tukumvikana ingene yokigumamwo ariko tukanumvikana ingene ubwicanyi bwohagarara ingene abantu bapunze bopfungurwa ingene abantu bahunze bohunguka ingene igihugu cyosubira kugira ishusho nziza n'abanyagihugu nabo bakabaho n'igihugu kikabaho aho umuhuza aherukira mu Burundi mu kwicumi na kabiri k'umwaka uheze yari yashikirije yuko mu kwezi kwa gatandatu k'uyu mwaka abaganira bashobora gushika ku masezerano biracashoboka iyo ntibigishoboka ntibikinabaho kuko igihe yabivuga menya ko yiyumvira ati abarundi biyumvira ko ibintu byosubira mu buryo vuba rero je nawe niyumvira nti ayo mezi atandatu ni menshi akibivuga sinari nzi ko n'umwaka uzohera n’ibi izohera n'itatu abantu bariko barajyana baguma bagwana bicara gusa none mwebwe abanyepolitike muri Ko murakora iki kugira izo nzitizi zose zihave hanyuma ibiganiro bishobore gufata intumbero kubitwerekeye abatavuga rumwe na leta twaramaze gushikiriza aho duhagaze turabwira umuhuza tuti aho uzashakira hose uduhamagare ngizi intererano zacu mu byo twifuza gushikiriza muri ibyo biganiro kugira byihute turindiye ko abana bikubita agashi bakaza nibashaka bakavuga ati twebwe ntidushaka umuntu avuga ibyo bibanza byacu bati muga byo bindi bibazo byose reka tubivugane twebwe tuzobyemera tubivugane nta kintu tukivuga c'intambamyi tuvuga ngo iki ni intambamyi cyo tubuza kuganira ahubwo bimwe bantu bitwa ko bari muri leta mu gisata c'indera abanyeshuri umunani baserukira abandi muri kaminuza y'u Burundi barirukanywe mu kiringo cy'umwaka mu ngingo yasohoye kuri uyu wa gatatu umuyobozi wa kaminuza afatira kuco yita amahinyu yibonekeje mu ikete abanyeshuri baserukira abandi baruka kwandikira umukuru gihugu bamwe mu baserukira abandi babandanya bavuga ko ngingo itaje gutorera umuti ikibazo bafise ni nkuru twateguriwe na Rendezere bukeye neza muri iyo ngingo yo kuwa cumi na kabiri ndamukiza uyu mwaka umuyobozi wa kaminuza Burundi abona ko ibihano bikenewe kuri bamwe mu baserukira abanyeshure gaspari banyankimbona asigura ko hari amakosa yibonekeje mu ikete bandikiye umukuru w'igihugu ku mirongo ibiri na kane ntwarante uwo muyobozi yemeza ko hari bamwe mu banyeshure bituye ubujejwe umutekano basokora umukono bashize kuri iryo kete abanyeshuri umunani nibo birukanywe n'ingingo y'umuyobozi wa kaminuza mu kiringo c'umwaka Pacifique ndayishimiye wo mu gisata cigisha ivy'umuyaga nkuba Evrard Gashirahamwe mu gisata c'ubutunzi Patience Mbonabuca mu gisata ca IPEA Aroyizi bikora imana mu gisata co kwinonora imitsi Emery Nshuti n'amagara wo mu gisata c'ubuhinga science Jean Bosco bikora imana mu gisata c'amategeko asanzwe ari mu minwe y'igipolisi hamwe na Desire Havyarimana yiga mu gisata cigisha ivy'inyifato umwe mu barongoye abandi asigura ko iyo ngingo atanyishizanye agasigura ko muri icyo gihe atacobuza ko baja mu ishuri ingingo yaraye isohotse ubwa mbere ho ntiyadutangaje kuko kuva kino kibazo gitangura ikibazo barakizi aho gutorera umuti ikibazo barondera kwiruka inyuma y'umunyeshuri twabumwe dusaba ibiganiro ariko bikaboneka yuko ubutegetsi bwa kaminuza y'u Burundi butigeze butwemera n'umunsi n'umwe ko tuganira ubwa mbere hoho hariho abafunzo twifuza ko bofungurwa ikigira kabiri lecteur n'abandi bashobora kuba mufasha Batunganye ibiganiro toja muri ibyo biganiro n'abantu babanje kurekurwa nibaza ko umuti wa mbere uva mu biganiro ninaco gituma kwirukanga inyuma yabo baduserukira abo baduserukira twese turangana muri kaminuza y'u Burundi nibatume ibyo biganiro tubijemwo imirimo isubire ibandanye muri iryo kete ribaye intandaro y'ibihano bamwe mu baserukira abandi bandikiye umukuru w'igihugu bamusaba gusubiramo itegeko rishasha rigenga agafashanyo muri icyo gisata nyine ngo umwana yonona impetso bugace ukayimuhekamwo niko niko umuvugizi w'umukuru w'igihugu asigura ku itegeko rigena ko agafashanya abanyeshuri ba kaminuza bahora bahabwa ko bagiye gutangwa nk'ingurane ari ryiza jean claude karegwa arahumuriza ko abajejwe indero n'abahinga bagiye kubandanya biga icyo kibazo abanyeshuri bafise umwana arabishya mu bubyi bwacu ukayimuhekamo ni ukugerageza kugamiraho itegeko ryagiyeho ni ryiza ni itegeko rishyira imbere ineza y'abarundi bose ni itegeko riza gufasha urwaruka rwo muri iki gihe urwaruka ruzovuka ejo na hirya y'ejo si itegeko riraba abanyeshuri muri kaminuza ubuno mwaka n'imyaka eh, mike iri imbere yacu gusa iryo tegeko kandi ryaje ryisunga ibyavuye mu nama kaminuza yahuje abantu bose begwa n'ikibazo cy'indero muri abo bantu harimo ababyeyi harimo abarongoye kaminuza harimo abarongoye abaserukira abanyeshuri ubu rero insiguro abajejwe ubushobozi bw'indero bazubananya bazitanga mbere bikore no ku bahinga kugira ngo rwaruka rwacu kuko rujya rwaruka rurimo abavukanye n'inshuti rurimo n'abagenzi ntituzobemerera kujya mu ibarabara kuko mu ibarabara abana bacu si bo bareregwa tuzokora ibishoboka byose ijya itegeko rivuga yuko iyo ngingo ivuga yuko umuntu azobanza kuriha amafaranga yo kugira ngo atangure ibyigwa bya masiteri erega no kuraba itegeko rizaho rijaho kugira ngo rifashe uburundi kwinjira mu muryango wa afurika yo mu buseruko muri ibyo wonye uhatangura masiteri mu bisanzwe yabanje gukora ahandi abanza gukora imyaka ibiri imbere y'uko ayitangura leta y'uburundi rero ni nk'umubyeyi ni nk'umworozi umworozi n'akanywa imfizi bishyuza ayo mahera mu gihe hazoba batabaronkeje akazi ngo bagire aho bayakura ivyo rero borema nta muntu azobasimbira ku ikote ku ishati ngo uzana amafaranga batazi aho bayakuye ivyo umuntu wese yotekana Amakuru muri mwiki ndara bandanya tuwabandeza mu gisata cy'ubutunzi aho miliyaridi zirenga 170 azuze amaze gutozwa n'ikigo gitoza amakori n'amatagisi obere mu mezi atatu ya mbere y'umwaka wa n’indwi. amadosiye amajana na mirongo itandatu y'ibikorwa by'amagenda akaba ariyo yakuwe mu nzira byashyikirijwe kuri uyu wa kane ikigobere cyari ko gishyira ahabona ibikorwa cyaranguye kuva mu kwezi kwa nzero gushyika mu kwezi kwa ntwarane umukuru w'icyo kigo akaba yemeje ko umwimbu w'ayo mezi atatu usumba uwari witezwe muri ayo mezi atatu ibiciro by'ibifungurwa bimwe bimwe n’ibyo’ kwiyunguruza byaraduze mu ntara ya karuzi ibyo bikaba byaturutse ku bukene bw'igitoro burangwa muri iyo ntara bamwe mu barimyi b'ikabo mu ntara ya karuzi na muyinga baridoga ko ingingo irutse gufatwa ko bazohembwa inshuro zibiri zizwi itaborohereza bakaba rero ngo bazoronka ngo uburyo buke ngo badashobora no guhemba abahora babakorera babakorerera iyo kawa icyo ikawa bataza kumenya ni uko uyu munsi hariho urwego ruhurikiyemo abaserukira abarimyi b'ikawa abaserukira abayihingura bakongera kandi bakayidandaza bakanayishora mu mahanga hamwe na twebwe turi ijisho rya leta twebwe twasanze umurimyi w'ikawa abandanije ahembwa isorosoro y'uko kampanye ihera amafaranga yakuye mu kaba ataco amumariye kumvikana yuko eh, muri kampanye azohora ahembwa kabiri bizosura kumera nka kera hazoba isekeza ryo guhemba isekeza rya mbere ku babikeneye hanyuma rero habe irindi sekeza kuri bose kuvuga rero bajya abandi bashobora kuba bakoresha ku munsi ku munsi bizava bica bibagora twasanze ayo mahera aca ahera ntiyagire na kimwe kibamarira n'ababivuga mbere ni bake byahora bizwi ko bagera aho bashora ikawa yaba igiciro cyaramaze kumenyekana mbega ubuho hari icyo murashinga turiko turaraba ku isoko mpuzamakungu n'amatagisi tumaze kumvikana yuko ari amafaranga cumi na rimwe bazotanga muri komine ku ikiro cy'ikawa y'ibiturumbe kizoheza bimwe bita centre de collecte ni ukuvuga aho begaririza ikawa uruhusha rutangwa n'urwego arifike rwonyine Shando diye mutabaza akaba yavugana na Placide ni umwungere kuri telefona ya noma kutu yarangiriza muri ico gisata nyene cy'uburimye ama ya hegitari arenga 40 y'imirima y'ibiharagi amaze guterwa n'indwara ituma vyuma bitarera ni mu ntara y'uburimye ya Rumonge muyobozi burimye n'ubworozi muri yo ntara bagahanura abarimyi gupoma ibiharage bakibonye amabatanguye gutobagurika kandi rero ni amakuru muri mu wikunda ciyarangirira wakoze kudukurikirana yakoze na Serafina imana ariko amfasha muhinga bw'ivyuma wandanye kurikirana radio isanganiro